kepingin kagungan putra. Akhirnya Tuhan Amin. Nazar. Akhirnya pun Nazar. hasta más el camino arreglado. Así, dalam nazar. Dari engkang wonten kandungan menika kula nyayi kangge muka para masjid kaitan mukhasyas. Nek mawan kaitan mukhasyas kainin, kaitan makhis kainin. Masjidil Aqsa, tempi wortena. Alun-alun ini, dari dibebaske dimerdekake kanggo muka ora masjid remteke hati ya nurun kayu sing lama kate hoten kau sanggih ini lupi panjenengan kanti, nazar kuluh. kaya rusa, jalur kaya kasih kakin, dan ya terah pokok. Akhirnya, kita tidak nalika nonton dari sedru mati soto dari pengurus masjid Besar Masjid Jakarta selalu itu pengurusnya orang Somalikur Somalikur ketua pengurus Pak Imron wakil ketua Nabi Zakaria. Hubungan Pak Imron karo Nabi Zakaria itu contoh istilah khusus peripean. Teritean itu porsi mundus. Teritean. Contoh siang sepuluh nama mereka aku, kata anak itu sing barat sing nama. Aki ena lecce nengane isha. Niki nama aja nasi maja isha, anasi maja asha. Arya Shin Ali Ain Shin Hana Sikarwo Pahenron Shin Aja Abide Sikarwo Nabi Zakaria Berarti Nabi Zakaria kalau yang Enron perikean tapi terkait dua sing ekoron rene pak ekoron kabudut kabudut pak ekoron sak derene lahir ibu Maria Maria kendenae Sampai jumpa di abbondante. Eh, Benedetta tu, Arne e Marti, sehingga kita keluarga ketua Nabi Zakaria kerjanya sehingga berbuk pengurus Rian ya orang terima orang mengurus jadangnya lalu diundi carane ngundi carane ngundi pengurus laut tunggale soal itu sing setunggal kerja berarti karek wolu likur sing wolu likur iki sing arep ngurumati lumayan diuti Jangan menguntik Mitre atau Palana, sendiri di tulis sendirane nama-namanya pengurus Zakaria, Sopo Mane, Terus di cemplung ini pengawan. Nah, Mekasa Arab Urdin. bahasa Arab Yordania. Jadi namanya Timur Tengah. Yordania sebenarnya itu Syria. Hmm, walaupun hmm. ada yang Yordania. Dunia lama itu, ini api ngantos tak khó lắm khó lắm mình cứu bây giờ bên dạy lên mà này tao bây giờ phần đô này cái gì tôi chỉ lấy cái gì đó thì tôi lấy nà thì trong tôi nó thì tôi gõ đi là để làm gì nó xem ra là berhasil orang berhasil. Stem cancer orang berhasil. Tandar ini sing berhak. Bidinya memang tetap nolai tempat. Terang tetap muncul. Itu ditunggu mantas Dugi waktu yang ditentuake. Ditingan naon sing ide muncul. Ana tulisane Zakaria. Akhirnya, Nabi Zakaria yang berhak ngomong bayi Maryam Maryam. lah Maryam iki jarane anake wong gedhe. Tapi pengurus yang masuk ini pun buatan pilihan. Tingkat Nabi. Akhirnya Nabi Zakaria yang berhak. Tapi lewat undian. Tak jadi yang lanjut lagi. Keterangan perlu berlaku saya melukuhkan kalau nazar. Nazar itu bahasa Arabnya. Ini nazar aku nazar. Jawa memang ini aku deuni, aku deuni. Lajar karo janji itu janji. Nah, lajar itu disebut lafaya. Upamane. Ono wong jenengane Ahmad. Aku lajar. Nek lu mau nanti kondur di pari ngelirusin, aku nazar, enfak neng masjid, sak juta. Nek aku di pari ngehasil, selamat, lehru haji nanti kondur, pulau nazar, ngaturi enfak neng masjid, sak juta. wajib ngeleksanani sak juta. Nah, masjidik. Nek masjidik disebut mu'ayyan, masjid yang jalan sehendiri. Wajib regene masjid naon. Tapi, nek anggar masjid mono, kayaknya enggak. Kayaknya you are to nirvana. Name all non-state different doctors that must give the state of the must give the clone who, must give the haramata, must give Natalie Madina, ုပါနာနဲ့အာသိနာနဲ့အာမအာကုနာဇာဆွာလတ်ဒါမမစကေဂျန်ဂါလန်ပစ္စံရကဟတ်ပရမဒါဆာလာလက်ပါရဟောနေသူအော်ဂါကူစူးမစကေဂျန်ဂါလန်စက်ပါသေးတော့ meski liyane telu Yekor itu program selemare masjidil haram Mekah, masjid Nabawi Madinah, dan masjidil Aqsa. Yekor ono tingkatane. Sholat nak masjidil haram Mekah, yang sholat syarakat kode karo ganti kegajaran satu ewu rekat. Nek nak mati, nak bojo daru sewu rekaat. Nek masjid diri aksa, bojo daro lima ratus rekaat. Lima me telu ibu, bojo kelasi. Jadi pramane sambian niat sholat masjid, nak masjid aku semarang. Sejarum sambian rosa-rosa. Tolak apa cinta jalan lawan yang beda. Ini sekali nopo tangkal teko dulu. Beda aneh. Aneh. Aku ngajar sholat nangone masjidil aqsa. Alah itu kerja. Apa mana diungguli nak mekah yang malah kajarannya. sikap mahalnya. Namun, nek dosa janji atau ngomong jadaran, itu berbunagar pola, lupa mahalnya. Wonten tiang nonton mendung, nonton wajus. Pas, arah sesuatu sahaja. Kita kode karo konca jawa lima. Berdusmu itu apa yang berjual tak menarik. Coba sing nonton berdus jalan. Ape sanggup korban. Mulai itu berguna aja sahurat. jadi dibahas tengene putus monadoros dipimpin dan dia itu rehan asuri. Jawab dan ngobrol itu bukan kelebihannya. Jadi waktu saya korbannya tetap sunnah, orang kebun, bukan lazar sewajib. keterangan makhluk jalilah pengennya Sulaiman le jus kali. Sulaiman Kursi jus kali. Tidak ada. Nah, itu namanya namun jalati. Nah, kalau itu berguna, jangan Masa kita pada orang menang. kadang mau di masjid nama jasa momen itu berjunazah masyarakat kudus ngajak ake pertanyaan pengennya munadoro akhirnya putusan boten berjunazah cuma dia Nek jat tigur, nak tetang nak merah tigur, kan? Namanya korok, nak usir. Marian Robuha Sopo Pimpinan Jika kulin Hasane Dalam penerimaan kan bagus Wa Ambedan Dan mukulake Sopo Pengeran Hae Marian Nabra Dan Hasana Dalam kukul kan bagus Tinggi Maksudnya Iki Maria nego waktu waktu bayi neng perkembangan pertumbuhannya orang kaya bayi bayi. Setino waktu baru umur setahun. Kecerdasan dan pertumbuhannya awal. Nah, ini Quran. Namun cukup wa ambadaha madadan hasana. Perkembangannya luar biasa. Terus tafsir, tafsir itu membuatnya berhadis. Bakanat tanggu tupi yaumi, kama yang tupi maulu tupi yaumi. Perkembangannya Maryam sedino sedinanya kode kalau bayi umum setahun. Kejadiannya ya luar biasa, pertentangannya luar biasa. Akhirnya, yang menang Nabi Zakaria, wakaf falaha Zakaria. Wakaf falaha kira kira asad konten sing maca nganggo tasbih lakak salaha zakaria ana sing tanpa tasbih lakak salaha zakaria zakaria ana sing maca zakaria ana sing maca digawe alif taknis mangkida lakak salaha zakaria pero hasta el alto. para cáspara era el bolón en tu maría. No, no, tú te has hecho la carilla, solo nací la carilla. Vestir bon, claro, nací la carilla. Mejor nací la carilla, ten un día en el menán. La cruz, dicontoh lambone di iki basa Qurane mihrab mihrab itu panggung nak dhuwur pangi mana panggung kamar kamaran nak dhuwur pangi mana pangi mana masjid Baik, kalau mau sing gawa kunci nabi zakaria sing lateni sarapan dahar siang lan biayane nabi zakaria liyane ora oleh Maria nek karo nabi Zakaria iki nek cara kudus ponakan. Mergo anake karenanya dan itu. Waktu di Mongrat di Zakaria itu orang keedahan. Ulama Zakorah alaiha Zakaria Nisrata. Wajada indah rizqa. Ulama Zakorah semangsa-mangsa melepas. alaiha ing atase Maryam tegese kandhune Maryam Zakaria sapa Nabi Zakaria Lepu awal mihrota ing kamar-kamaran panggung Wajah jahil dari semua. Wajah jahil mongko mandi sopona kenjakari yang jahil ono Sandinge Maria ridon ing Kristi buah-buahan eda. Tanggung kamar mau tutupan tertutup. Senggawa kunci Nabi Zakaria. Saben lebu Nak sandinge bayi, dia mau buah-buahan sing indah. buah-buahan sing endah. Nabi Zakaria bingung. Sing coba buah-buahan di soto. Padahal sing bawa kunci panjenengan iki. Ora ono wong liya mlebu. Akhirnya Nabi Zakaria takut karo jadi. Takut sana. Ola nabi ko nabi Zakaria ya Maryam he Maryam anna duk song ko mandi nanti ketuji ko ada kita bisi dua dua Maryam dua dua orang itu song ko mandi kali bisa ngomong. Lalu kali ini bisa ngomong. dari sing sesetan bantulan sakit ngomong bali kumarian bali nabi Isa bali saksi nabi Yusuf bali ini surat dan akan sing ono Quran itu siji kumarian loro nabi Musa nama telu saksi ne nabi Yusuf nabi Fatisha wajib nafarul tujuh lehko saksi ne bayi nabi sing keterangane ono Quran terus lama sing keterangane namanya hadis Cara Siti Maryam sholat. Master Nabi Maryam. Dua min intila. Dua utawi rizki, dua kuasi. Min intila isangkin nasane Allah. Sehingga maksud, Sangka suwargo. Dua dan ini, namanya keramat. Kalau keramat itu, jadi dalil keramat atau karomah itu lah Quran. Tapi bahasanya orang lupa karomah, bukan mau Ini kesannya kebahan. Jadi keramat itu ada dalilnya yang Quran. Jadi kok ada kehormatan, sakit-sakit harus sarapan, ada buah-buahan, ada suara. Ini Rene Bu Maria Nebu Boten Nabi Perkara Seno Layani Ajatnya dan Iki Nasora Karomah Karomah Nasora Wong Jawa Kudus Keramat Tapi yang saya pikir itu keramat kecil, keramat juga semua. Nah, iya, ini gue ya. Jomono, di pamare karo mae dasunan putu mone ono kupeno karo mae tu maria ada sing ya kena pi atau orang sedina ini mukti Iku terang ake jadi nak nolong terapan nongre Quran kono kali keramat pada Quran. Iku riwayat Ibu Maryam surat Ali Imran juz perlu. Jadi nanti saya tidak Pelanggaran keramat, perkara sing nulalani ada, sing diindahake dening kekasih Allah, sing dihidu Nabi, dihidu Rasul. Termasuk guru eh, Maryam. Ini endah yang macam ini. Bayi semua ngomong, buah min injilah. dirosake innallaha yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab sa'astu bi allah yarzuqu ka karim rizqi sapa allah man ewon dong yasha'u kamarsa ake sapa allah emma bi ghayri hisab den trawan tanpo itu nan Kusti Allah kersolan sakit. Pare rizki sing ora kang sangka-sangka iso dipamantapan ora langsung ngale guru Maria iki jaya iki jaya ono kejadian sing kaya mengkono Nabi Zakaria timbul pemikiran. Dua-dua anak yang terkadu wayang dengan dua bulan itu sing mestinya cukup waktu ketiga. Wayang ketiga dua bulan sing muncul sing mestinya wayang renting. Jadi tiga mobil. Nabi Zakaria Soyo meyakini ini tempat-tempat terhormat. nalika semono nabi zakaria niku jereng diparingi putra lan sulemane wajar semanten nabi zakaria jereng keparingan putra Emang kok umure Nabi Zakaria sampun satu rompuluh. Sebetulnya, sejenane Asya atau Isya, umure sangang puluh sama dereng kipari ini putra lho niku nabi zakaria terus ngarap barokah tempate di maria jadi jalan ini ku cetok ngarap barokah ngarap barokah dalil dan Quran. Nabi Zakaria sholat tahajud namanya mihrab tanggungan yang ada dua buahan mal. Dan dua buahan di sini karena terus sholat dan itu ngarah kalau kaya tempat. Pengen atau ini, bukan apa-apa. Dalil, kurang Hunalika di sanalah. Sanalah cekal. Hunalika di sanalah. Di sanalah. Nak merendek roh mahal. Jadi ini sama antara. Ini itu merupakan. Karena ini sesuatu. Yo, kekeran hakikat. Ini masjid. Dunalika ini rasanya sekam. Dunalika di sana, yaitu namanya tempat mikrof. Jaha berjuta. Jaha berjuta. Jaka dia sosok nabi. Jaka dia berlalu yang pengerane. Ada tempat yang indah. Akhirnya nabi Jaka dia sholat. Apa yang dengar? Sholat dikit. Batal sholat, doa, doa ini apa? Jalo anak. Jalo anak. Di lapale. Orang masuk nabi Zakaria. Rokti, yuk pengeran pulau. Ada Mugi mari penjenengan di datang pulau ini datang ke Zuriyatan kacang ing anak kang bagus. Ya Allah Gusti, kandengan sampun mari keendahan Maryam dua-dua hal sing indah. Berarti kekuasaan jenengan agung sangat. Waktu rendengan dua-dua aneh suwali. Senajan kula sampun sepuh Gusti. Baik orang dana neng panjenengan niku saged. Mari ini engkang endah endah kados ngaten. Kulo ini dalam panjenengan pari ini anak sing soleh. Jadi ngage sholatul lelan. Jadi berdoa sing mandi, itu sebisan kesucian awak. Dalam bahasa hati, waktu nilai nyuwo, tenang dalu, diawali sholat ini, golek tempat terhormat. Jadi iki dipragakake nabi Zakaria nalika nyuwun anak panggonane nak mikro tenang dulu diawali sholat Nek kanggo sedulur sedulur minum sing dia tidak haji kalau terangake tempat-tempat terhormat nek tengene Mekah mulutazam. Kula nek muni mulutazam ngajan iki sing dereng nate hati mesti bingung apa mulutazam iku. Ya kurnira nate mawon. Nah, ada sehati bertawarong, kan? Mengerti Murtazam itu. Murtazam itu tempat antara pintu kan? sah tekan tempat hajar aswad kira-kira sak meter punya sisi taruh tenang meteran Niku diterangake kanjeng Nabi nek duwe hajat sing tenanan berdoa enak murtadan diterangake ten hadis Nah, uji ikhram eh, ini kan mesti nyangke ganti, mesti nyangke kawas, namun nyangke orang lapis itu. Itu diterangake, jadanya kan di nabi dipetes ke nengul dajam itu. Dipetes ke asana diangkat hingga terus berdoa. Nah, saat ini jadi tiru sama anak si. Nah, pas nulur nyucuk hajar hajar dari berdoa nak mulai ini koyokan koyokan dan ini nak kita menuju haji sama enggak boleh monggo tapi aja nanti royokan sing nyantu sangsara Nah, anu kadang-kadang nanti sikut-sikutan. santri urut. Jadi nakwane Murtazam itu tempat yang dimuliakan Gusti Allah. Engkau kadang-kadang nakwane makam Ibrahim. Kadang-kadang nak pikir Ismail. Kadang-kadang nakwane Zanjan. Berkanya apa? Banyu Zanjan itu ngambil riwayat yang beda. who has died on my Ismael, who let God know, Rantonto, Moga Kudong Sofa, Rantonto, Marwa Rantonto Mati, Tepi Tua Tepetak, Akhirnya, Mereka Cipri, Mada, Dikari Kesalah, Banyak Biak Bumi, Bumi di sebelah, Mantur-mantur, Kanyone, mantur người đã trả là trên những gì rồi dần dần ya mô ta ra dần dần ya mô ta ra dần dần nó cũng rom rom có ở đây ya mô ta ra ê trả lưu xây phần nó cả được cả nếu như chúng ta là hạ chết thì trả lưu trả lưu trả lưu trả lưu trả lưu trả lưu trả lưu trả lưu trả lưu trả dan dan yang utara. Ya akan pikir jalur jam-jam itu anggar wong ning arane sumur. Sumur jam-jam. Tapi wong sumur di sejuk wong jutaan kok gak entek-entek itu sumur apa pun. Nek percaya hati merolayannya. Tidak usah Darah percaya ngajak haji. Sumber jam-jam. Niku diunggi. Wong sak Mekah. Malah sejo haji yang hape mulai. Itu jonggowo. Niku gak kasih sakulong. Gak wani yo, kecil-kecil, ya sini lima liter, ya no sepuluh liter. Niku wana sejo, wakrong puluh liter. Masya Allah. Terus ada anak-anak. Disetuk. Padahal orang haji itu ada yang nanti jumlahnya nih orang juta, ada yang nanti orang juta. Gue jam-jam kafe. Wong sumur. Kok semua orang berani. Itu sumur apa? Eh, sumur jam-jam. Itu pemanah sumur jam-jalan. Pemanah jalan-jalan orang tak haji. Orang yang haji mawan itu belum nanti. Ini itu nanti buat semua. Lamanya itu sebenarnya karomah. Karomahnya malaikat Jibril ya kenal. Karomahnya Nabi Ismail ya kenal. Karomahnya diajar ya kenal. Mune mune itu kenal. Dapatnya dari syaitan itu karomah. Sokong dari kurajat zan-zan già dạ, rồi già dạ, rồi là đi cứu bà già bà cháu họ chỉ mà lọa cái cái sự ác nằm ở đây sự mơ được làm làm này tu là vì tại cái sự mơ đây thì tư tập sát sản này rồi còn à cái sự là anh cả là tu lại này còn nó sẽ bị bị cho nó nó cường nó luôn cái gì, cái rồi sao ta đã biết về về còn nó sẽ ngã từ hai thứ đó luôn Aku nekina Indonesia itu berjam-jam tenang di orang ini. Kalau anak itu dokter lagi ya. Aku rawan ini. Itu ganda orang aku ini. Bangsa, jadi ngalak daroka. Itu sejuta ngalak daroka. Ini aku kengen. Ya. Nabi Zakaria ngarap barokai tempat yang indah sama Bu Maryam yang disebut Mihrab. Lalu cekok, Bunalika di sana. Jangan Zakaria berdoa Nabi Zakaria Rosalu yang pengirannya. Nalika mbebut dan mihrab sholat tengah dalut. dialami sholat, terus berdoa. Terus berdoa, kola, Rabbi hasli min lakum kabur liyatan bayita, Ya Allah Gusti, Hak Mari, maringi panjenengan lidah teng kula milajeng ta saking ngarsa panjenengan dan tayyiba ing anak kang bagus. Dunia dan tayyiba waladan sholihan. Inna kasa esu panjenengan sami utua Iku jadikan nanti panjenengan Sarang berdoa keturutan dikabulkan dengan pengeran. Ini kita sedar berapa? Barokai Bu Maria. Muni ngomong itu sakit langkah ini. Bukan apa-apa. tapi sedoyo engkang paring Gusti Allah. Panajat malaikat mongko undang-undang bumo mate. Lu Dasar Jawa itu ngandani ngabari yang Nabi Zakaria al-Malaikat itu sopa malaikat Mereka mereka jibril. Mereka ada kabaran wahu apa ikon yusoli. Yang harir dari Nabi Zakaria kau iman ikon cucu menang yusoli. Alai sembahyang Nabi Zakaria til mihrabi. Ya tohnya. Bukan tentang jibril tapi tentang mihrabi. Bukan tentang tempat mihrabi, tempat yang paling yang paling mulia sakdurunge masjid Baitul Muqaddas. Bil mihrab nane mihrab. Lan mihrab itu masjid. Lengah dari Allah yubayyidu Nabi Yahya Mujabdi Tambi Kalimatin min Allah wa Sayyidin wa Hasur Ramu Annallaha ta'tamani Allah yubashiru ta'kum na'ra kebunya Allah Ejri Ramu Zakaria. Ejri Ramu, demi ana Iki ini bisa kulit gue bakalnya dibari ke putra di Yahya. Terawan putra Yahya. Jadi ini jenaka Yahya ini anune malaikat iki. Dadi perkara iki paringi putra Yahya. Tenki pate nabi Zakaria enak eh, nabi Yahya. Musa nikah di kali mati minallah ala cocok. Di kali mati berawan nabi Isa. Tentang berjalur minallah Isa. Nabi Isa ini disebut dikali hadir dari Allah, tegese lahir tanpa jasa. Hasil penyebulan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dijauhi bagi Allah terus Maryam ketuk Terus, Jibril mandat. Lumayan. Besi rasa, laki kodil hajar, namanya jurah. Terus siram, mejar. Malaikat Jibril rasa, manusia, menjelah manusia, maka orang sembuhan penuh. Keterangannya, sepengen ngerti, eh surat Maryam surat Maryam itu ayat pertama tidak ada kata ayat itu Siti Maryam bingung aku wong bingung kita sudah wong nanti bingung orang nanti nah itu malaikat jibril ya, di Maryam itu, untuk tumbuh dalam negeri malaikat itu innama ana rasulu rabbiki li ahadalaki ulanan zakiya Marian, aku dicari Gusti Allah kan nyeblu seliramu. putra. Jadi Marian kayak-kayak ceritanya jauh ya. Benar-benar ceritanya enggak harus. Oh, mungkin apa eh, itu, mungkin saja bojo, lagi kok itu nanya harus kersana itu ya Allah. Terus bisa pun, ini yang indah. Bisa pun tak nali kok hamil, terus tak nali kok kadaran. Di metode Nabi Isa, banyak bulan, sama mereka Jibril. Ngandungnya Bu Maryam, lahir Nabi Isa hanya satu saat. Tanaku wal hamlu wal waktu fi sahatin Jadi Nabi Isa dan kandungannya Bu Marian itu orang mati ulangan. Sesaat dikandung terus lahir. Pak Isa ya, Gusti Allah, jadi men. Tapi mana? Nama, Nabi Isa itu dan Isa, ngomong tuh sih, karena ini ngono, oke, jadi ini belum ngomong lagi antara hakikat karo madas. Itu kadang-kadang sing ngomong hakikat, jadi ngomong madas, Jadi Jadi Nabi Isa itu lahirnya luar biasa. Mulai-mulai itu geng-geng. Tapi sementara itu isti Allah. Nah, Musa dikau dikerana dengan Allah, jadi antara Nabi Yahya dan Nabi Isa. Itu kaya orang kembang. Gantengnya ada yang saya orang kembang. Mulai dikau dikerana dengan Allah. Wasa Yahya. Nabi Yahya niku sayyidan pemimpin. Wa hadurun lan ora kepenak wong wadon, tegese ora Nabi Yahya. Wa hadurun. Wa hadurun kabeh sapa wong Wa nabiyan lan dadi nabi minal sholihin termasuk wong sholeh Jadi Nabi Yahya niki kaya disebut kembarane Nabi Isa ganteng-ganteng. Tapi pernah Nabi Yahya negara Nabi Isa, mong Nabi Isa itu anak Ibu Maryam, Maryam nak dulu karo Nabi Yahya. Itu negara Jawa Terus Nabi Isa itu tegese ponaane Nabi Yahya. Tapi jadi kembaran. Nah Nabi Yahya disebut ya, gitu. itu Quran Sayyidan pemimpin. Dengan sendiri kadang-kadang masalah masalah motor selawat saya bilang yang kecil. Mana dibaca itu lafal Quran. Jadi sampai yang di mata selawat Allah masya Allah Sayyidina Muhammad. Kengen-kengen. Saya itu maknanya Quran itu maknanya pemimpin. Tidak ada yang bersosial pemimpin dari hati menemui wasa maknanya pemimpin. Ada mana saya maknanya tuju surat Yusuf ke Aswa'al kaya saya yidda ala kalsa. Lalu mana mana saya maknanya Tuhan. Keterangan namanya hadis Bukhari. As-Sayyidu Allahu. Utawi sing jadi jadi Tuhan yaitu Allah. Nah, terus dipasang namanya mata selama. Allah masalli ala Sayyidina Muhammad. Mana itu ya orang sing dipaham mata Sayyidina haram. Sejak apa? Orang oh, Nabi Nabi kok dianggap Tuhan. orang yang rono. Jadi yang ini benar. Saya tidak dimaknai Tuhan. Saya tidak dimaknai pemimpin. Nah, bukan lewat jam berhasil. Ini tak setahake jadi makin anak sentuh. Gesek-gesek sampai dari keterangan harganya bersentuh. Jadi, saya tidak Muhammad pemimpin. Nek lukanan itu lucu, marah kaji nabi orang dalam lucu di sampingan. Dari sini, lucu ku, nek nabi orang orang isya. Ini nek cara alim mantek, sekarang ini kuli mustarak. Lakal cici, dua arti bunda dan cici. Contohnya, saya pepil PPP gua nanti akhirnya perserikatan bangsa-bangsa. para pepepepe en jardines acepticulizan, para pepepepe en jardines particularizan, para pepepe en jardines pasudan colopizan. Para cantar bien, para pepepe, ni hace algo. Maka ini kesalahan tadi nak zaman Mas kelawan Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad al mimpi. Samin Nah, jadi Sudah Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna ala zikrika